Я покинул родимый дом, Голубую оставил руку. Листесты березняк над прудом, Теплит матери старый круг. Золотою лягушкой луна Распласталась на тихой воде, Словно яблоный свет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро, не скоро вернусь, долго здесь извинять в пурге. Бережет голубую руку, старый клен на одной ноге. И я знаю, есть радость в нем. Damn! Non esiste lui sposa! A Savona, da notari Dalla voi,